Miarritzeko kot de bazk itxas bazterrean egin dute Vivon Biarritz zerrendaren aurkezpena eta anekdota txiki batekin hasi da argazkia egiterakoan uain batek harrapatu baititu hautagaiak. Hiru puntu nagusi aipatu ditu Michel Benakek zerrenda definitzeko. Cette liste, euh, il faut, elle se caractérise euh, au fond par trois mots. Rassemblement, de gens d'origine différente, de euh, sensibilité différente. Le deuxième mot, c'est expérience. Et le troisième mot, c'est renouvellement. La République Republika Marxeko hainbat kide agertzen badira ere beste tendentzietakoak ere badirela zehaztu digu. Il y a des gens qui viennent du Parti radical de gauche, de Génération Écologie, de la République en marche, du Modem comme moi, euh, voilà, donc des gens qui sont vraiment de sensibilités différentes. Il y a des gens aussi qui sont des gens de droite, hein, vraiment. Euh. Sylvie Clarak agertzen da zerrendan bigarren, azken sei urte hauetan jadanik asuan postuan zen, zein diren bere lehentasunak galdegin diogu. Le programme, c'est euh, les priorités à l'environnement et les l'éducation, en fait, c'est euh, l'environnement, puisque c'est euh, si on sensibilise les jeunes générations, qu'on arrivera à créer un changement, parce que c'est plus facile d'éduquer une nouvelle génération que d'essayer de nous rééduquer à nous, en fait. Eta erran bezala, azkenean San baptiste Lomoan Frantziako estatu idazkariak ezin izan du zerrendan izan, baina berreun izeneko sustengu talde bat osatu nahi dute eta zerrenda hortako lehena litzateke Lemoine.